Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello? Hello, magandang ah, umaga. Magandang umaga rin. Walang umaga rin, Dre. Oh, anong problema? Ah, kasi yung ano ko eh, yung mahal ko eh, Oh. may heart disease. Hmm. Ang gagawin ko kay Jobber, Heart disease. Anong gagawin mo? 50-50. Nasaan siya? Nasa ano siya ngayon eh, heart, heart center eh. Hmm. Anong nangyari ba? Hindi nga po eh, hindi ko alam eh. May heart disease nga. Hmm. May heart disease. Nasa heart center ngayon. Ano ba ba dapat yung gawin kay Jobert? Kailangan, dapat mong gawin? Magdasal. Magdasal? Hmm. Ano pa ba ang pwede mong may tulong sa kanya sa tingin mo? Dapat doon siya hmm. nakaaral. Dapat ano eh. nandun ka. Hmm. Ano, ano naman siya? Conscious naman. Hmm, tumawag po sa akin kanina eh. Nagpapaalam na eh. Nasa ospital, tapos ah, ano, anong kalagayan niya? Sabi mo kanina? Po? Anong sabi niya kanina yung kalagayan ng girlfriend niya? My heart disease. Tapos ano, nasa ospital, parang ano, 50-50. 50-50. Nakatawag pa, ah. Opo eh. nakatawag pa sa'yo. Opo. 50-50. Nasa ICU? Po? Nasa ICU na yan, pag 50-50 yan, pag heart disease. Opo pumayag pang patawagin. <laughs> Cellphone. Anong gamit? Paalam lang. Anong gamit? Cellphone, Dre. Oh, tit, tit, tit. Nasa ICU. Biglang pinagbubunot yung mga <laughs> ano, tubo. Pwede matawagan boyfriend ko? Nakatawag pa ah, talaga. Nasa ICU ah. 50-50, may ah, heart disease. Ano sabi uh-huh. sa'yo? Eh nga po, nag, nagpapaalam na nga kasi dito pa nga yung text mo. Nagpapaalam, ano sabi? Kung pwede niya nang ibalik yung mga tubo. <laughs> Ano saan sabi sa'yo? Yan, ano daw, huwag ano daw pabayaan yung sarili ko, sabi niya. As, habang kausap ka, Ani, ma, baby, huwag mong pabayaan yung sigarilyo ha. Papa, ba't nga lighter? Pasindisyos ito. <laughs> Nag-iosyo. Nag-iosyo pala. Oo, oh, ang lungkot mo ata. Parang natatawa ka. Eh, Naging kramay kami. Oh, Kaya nga po tumawag ako rito eh, para ano eh. Oo nga. Para mo wala yung noise. Ah, para gusto mo mas magsaya. Opo. Oh, okay naman yung timing mo din, ano? Gusto mo magsaya. Sakto nga po eh, pagkatawag ko eh. Mm-mm. Sinagot na agad ano, eh. Sabi ng boyfriend, ay, ah, ng girlfriend mo, nagpapaalam. Girlfriend Yung girlfriend? Girlfriend daw. Ah, nagpapaalam na. Paano ang text? Kasi nga, basahin mo yung text, dali. Babasahin ko po. Oo, basahin mo. Nag-text eh. Ano sabi? Wait lang, titignan ko ng word O, ah, Jobet. sige, basahin mo ah, Eksakto kung ano nakasulat. Ewan nga, I love Baka I love you good pa. Diba? ako. <laughs> Basahin mo para malaman natin kung ano sinabi. Ito ng word Jobet. Yan, sige. Hmm, Hindi mabasa. Hindi, Sabi ko ko kay Jobet eh. 50-50 na rin yung ano, yung text. Baka nakakusang na <laughs> natatanggal yung Hinahanap. Ah. Alam mo kasi pag importante yung text, talagang alam na alam mo agad pindutin yan dyan eh. Ito, save mo yan kasi Si Save mo. Siyempre nagpapaalam. Importante sa yung mensahe niya kasi kung huli na yan, talagang i ano mo yan, itatago mo yan. Asa na? Wala na. Wala lang, Robert. Hinahanap ko pa. Huwag eh. mo nang hanapin. Kasi Ganun? ano yung memory niyan, mukhang ano, 50,000 gig. Baka <laughs> nasa 1 million na yung nag-text hindi mo pa binubura. O, oh, ganito na lang. Ano po, eh, pagdasal natin yung kalagayan ng girlfriend mo. Kung totoo man talaga na 50-50 siya, wala kang magagawa sa panahon na to kung di magdasal. Kasi hindi mo hawak yung mga sitwasyon na yan. Oo po, Diyos lang ang uh, maaring uh, maka tulong sa'yo sa panahon na yan. Tsaka yung mga doktor, alam naman nila yung ginagawa nila eh. Sino ba nagbabantay doon? Bakit kasi nasa, rad, nasa telepono ka? Hindi na. 50-50 na nga eh. Wala ka pa sa tabi niya. Patawa-tawa ka pa dyan. <laughs> ha? Bu baka bukas pa Jobert eh. Pumunta ako dun. Oh, pumunta ka na ngayon. 50-50. Baka, uh, wala na, baka bukas. Ano bang klaseng boyfriend ka rin? 50-50 yung girlfriend mo. Kailangan ka pantawagan sa cellphone. Kung girlfriend ko yan, nandun na ako sa tabi niyan. Sige, Kuya Jobert, pupunta ako dun. O, umalis ka na eh, dyan. Dali, punta mo na. O, sige na. Sa IFM, siguradong enjoy ka! mo kay Kuya Jobert! Kalokohan. Pero mo na sa ICU. pakabot ng cellphone ko. Tatawagan ko yung boyfriend ko ngayon na. Uy. Laon load, Doc. Basta load. Walang load? Doc. Doc, nurse. Ano ka? Anong network gamit mo? Ito po, Pering, penging, 5 pesos pa sa low. 50-50 ako, kailangan ko matanding boyfriend ko. Ayun na po, sige po. Thank you. Tinining, tinining. Miss, pwedeng plus 20 tatawag ako. Ang kapal lang mo. Ang kamukha. Siyempre, pagbibigyan oh, yan. bibigyan. Eh, ano. Eh, oh, sige ma'am, ano number ito po? Thank you. Ito na. Hello. Dalawang cheeseburger na. so, friends, friends, padagdagan. Padagdagan. Padagdagan naman. Padagdag naman ako. Ketchup. Thank you. <laughs> May nagpadilip. Nagpadilip. Bawal malamang yan. Bawal kumain. Tapos nagpa, ano ba yan? Cheeseburger. Bawal yan sa heart. Teka lang. Nurse, paki, pakisundo naman yung pina-order ko sa papa sa labi. Order ako ng tatlong kilong sisig. ano nangyari? Pakicharge naman tong cellphone kasi one bar na lang. Opo, opo, andyan na. Thank you. Tapos mamaya, iba na naman yung ground Nurse, mamatay na ata ako. Pingingin ng load. Ito po. Ibang round na lang. Ibang round yan. Ito na po importante kasi ito eh. Thank you. Hello? Pwedeng malaman kung anong palabas sa sinihan ngayon. Anong oras po ba yung last full show dyan? Para makakapunta rin eh. Hello, ma? Gusto ko lang malaman kung Kumusta na si John Lloyd tsaka si... Magchichismis pa niya. Ano ba? Ma... Nurse, thank you. Emergency call po eh. Hello? Hello? Oh, anak! Pa... Pa... Nag-away na ba yung South at North Korea? <laughs> yan? Current events! 50 <laughs> ano ba yan? Dito may mga klase ng mga ganyan, nakikingi ng pasaload. Si, si Boy. Si, Tapos tumatawa pa siya, no? Text niya eh, tumawa. text daw. text Ano ba yan? Ang gulo-gulo din ko eh. Hello? Tumawag ulit. Hello? Nurse? Last na lang talaga. Ping 20 pa. Oh, ito, ito na nga po. Ito po. Oh, ito po. Ito po. Ingat. Hello. Diba? Sabi niyo pag 5 minutes late, libre na yan. deliver ulit. chinek ulit, chinek na sa tagal. ano ba yan? May sakit. Pwede ba may sakit? Ano ba namang klase naman tong... Hello? Pwede bang magpadala kayo dito ng PSP? Kasi gusto ko maglaro ng Dance Evolution. <laughs> na pa. Ano ba yung larang ganun? Hello, ma, pa, hindi na ako tatagal. Padala mo rito yung, yung wig. Ito maglaro ng UFC. <laughs> Gusto kong talunin si Brock Lesnar bago ko mamatay. UFC pa! Oo nga. Sabi niya, hello, ito ba yung bahay ni Congressman Manny Pacquiao? Pwede po bang makalabang ko siya ng one round sa, sa boxing? <laughs> Gusto parang ganun ng tokwa naman talagang tao yan, no? <laughs> Mamamatay na. Ang dami po mga kalokohan sa buhay. Ayan, mga kaibigan. Sabi, oo. Oo, oh, oh ulit. Hindi na maay nga. Buksan mo nga yung radyo. Tawag na, nurse. Hello? Ito ba kayo kayo, Jobert? Kasi, laon load. Humingi sa akin. Humingi sa akin ng load. Ay, alam po mga kaibigan, ha? Maraming salamat po sa mga tumawag. At maraming salamat din po dun sa may cancer dahil uh, kahit pa paano nakakatawag pa rin. May heart disease. May heart disease, 50-50, nasa ICU. Tumatawag para magpa-deliver ng sisig ng <laughs> mga tumawag sa telepono at ah, sa mga so, nag-text. Uh, maraming salamat po sa inyo. Huwag niyo pong tutulugan ang uh, susunod namin DJ na si Anton, Anton De Gracia. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello, Dre. Oh, Dre. Magandang gabi. Gabi ba? Ay, oh, gabi na. Hmm, kala mo ah. umaga. <laughs> Nagkakamali ka lagi. yo. <laughs> Oh, yo, man. What's up? Ah, tanong ko lang. di ba tumitigas yung bangus, di ba? Oo, lalo pag may yelo. <laughs> hmm, bakit? Ano, saan ba nagsimula yung pagja-jogging nun? <laughs> Bango. Pag nagja- bakit nagja-jogging pagka matigas yung bangos? Mm, tsaka sa nagsimula. Paano ba nagsimula? Nagsimula yan nung ah, panahon ng ah, Kastila. <laughs> Noong panahon kasi ng Kastila, ang taong mahuli nagjagjaging, pinapiring squad at pinagbababaril yung bangus. <laughs> Asintado kaya yung mga Kastila. Tinatali sila sa poste, tapos may lalapit na tao, medyo hipu-hipuin yung bangus. Pag nagalit yan, ¡Juego! ¡Juego! No. Cuego. Cuego. Cuego. Laki ng mata nun, Cuego. Cuego. Fuego! F pala. Fuego! Pang! Tanggal yung ulo. Asinta, ay, sintado. Kasi Sintado, tanggal yung ulo. Ulo lang yung para hindi na mapakinabangan. Kasi pag wala ng ulo yung bangus, wala ng kwenta yan eh. Kahit hawakan mo yung katawan, wala na nangyayari. Bakit? Kusang-kusa na lang lumalabas yung ano yung sipon. <laughs> sinisipon kaya ang bangus. Pag di ba pag nalagay sila sa freezer, ano yan? <laughs> Pag malamig. Pag malamig, sinisipon kaya ang bangus. Yan. Yun yan. Kaya patpatago sila sa mga ang mga tao noon pag nagja-jogging sa bundok. <laughs> Sino so, una sino una naka-discover nan? Jay? Oo. Oh. Mga mga Espanyol din. Sila-sila rin. Sabi nila, tara, punta tayo sa bundok. E isang beses naglalakad, nagpapatrol yung mga sundalo nila sa bundok. Padaan sila ngayon sa mga masukal na lugar. Mamaya-maya, nagkakastila sila eh, mga naglalakad niya. Nagpahinga sila sa ilalim ng puno. mamaya maya may tumama sa ulo <laughs> ng isang sa ulo ng isang Espanyol. Sabi, ano to. Pala, ebak ng ibon inamoy. Sembergwesa! Clorox! Pagtingin nila may pari sa taas. Ay, hindi pala pari. <laughs> Si Padre Damaso nandun sa taas. May ginagawa. Oo, may ginagawa. May hawak-hawak na manok. Si, may hawak na hawak daw na manok si Padre Manok? Damaso. Ano mm. Manok, manok, ah, manok? Gumaganon daw yung manok. Wah! Wah! Yun, pagbunot ng manok, yung bangos hmm. nando sa loob ng manok. Tinanggal yung manok. Tumulo ngayon. Tinamaan yung Espanyol sa ulo. Plak, dito habang nagkikwentuhan, malapit daw sa ilong eh. Ha, pinunas-punas ano ko. Ano sabi? Ang bergwesa! Lorox ini! Gagagano pala yung mga Kastila. Yung bergwensa. Clorox ini. Sabi gano'n. Sabi no isang, sabi no isang Kastila, Shh! Sabadiha! <laughs> sabi, sabi, <laughs> Sabi ko no. Sama na ba? Sama niya. Sama niya. Bisaya. Bisa yun, eh. ah, Bisaya ba yun? Kastila Ay, ah, hindi. Aba ah, kayo baka yung mga ano nila para mga kapgo. <laughs> mga kapgo ng mga Kastila. Oh. Oo. Sila yung rumoronda. Baka yung Pilipino rin tinamaan sa mukha. Pero doon, doon nagsimula yun. Sinvergüenza. Lorox ini. Sama dia, bay. <laughs> unsa ni, unsa ni. unsa ni, unsa ni, bay. Ganun. Sabadiha. Bye, sabi. Ano ba sa iyo, ano, malansa? Sabadiha, bye. Parang pang lanto, parang ah, anso. Parang Unsa na, unsa, unsa ni bay? Lanto ni. <laughs> malanto. Malanto i. Eh, malanto. Parang, ano? parang baho din, mabaho. Ano yung mau, ano? Oh, baho ini. Lansa ini. <laughs> Sabi nga na isang Espanyol. Yan. <laughs> Bastos ka. <laughs> Sa mukha ka rin nilalabasan. Ay, sa mukha nilabasan. Kala, kala lang. Pero si Padre, Damaso, nagtatalon daw eh. Nagbaging palayo. Ito, bilis oh. Tinakasan. Nalaglag yung manok. <coughs> yung manok, Sabog Bu- buhay, buhay yung ano. 50-50. <laughs> Ang laki raw ng butas ng puwet. <laughs> kala raw ng mga, kala raw ng mga Espanyol, nilagyan ng Padre Damaso ng mangga yung puwet ng manok. Inimbestigahan daw sa palasyo. Ganun <laughs> Inimbestigahan daw sa palasyo, Dre. Yun, pag pagdating sa palasyo, tinapat sa pre, sa parang presidente ng mga Kastila, nawakan yung manok ano to? Ang laki. Ginanon daw. Butas daw. Parang ganyan kalaki. Oh. Parang ano daw. Parang gumaganon-ganon pa daw eh. Yung bubuka-buka, close open, pero hindi na magsara. Kinalikot ngayon nung, ano, nung gwardiya si yung buwet. Sabi ganun, sabi nung, sabi nung gwardiya si, sabi nung gwardiya si doon sa puwet ng manok, paglabas nung daliri, sabi ganun, Ha? Iting, nasa mukha mo kanina. Parehas lang. Parehas lang. Ginanon po, tinikman. Siya nga! You're the man, sabi niya. Unsabay, sabi, unsabay. <laughs> Bisaya din pala. unsabay. Clorox ini, alansa. Kaya kakala nila kasi, dahil manok, kala nila may babae. Kala nadurog lang yung itlog sa manok, kaya kala egg white, egg ah. white. Yun ano, no? Inamoy. Ito yung nasa mukha mo kanina. Yun pala. Yun pala yung ano ni Padre Damaso ngayon. Singa. Singa ni Padre Damaso. <laughs> bastos ni Padre Damaso. Kawawa yung manok, gumagano'n doon. 50-50 manok, durog-durog dahil laman lobby. eh. <laughs> Gamangga. Gamanggay kay Padre Damaso. Ay, nako. Yun na nga. Yun na. Ay, may kumatawag ba? Hello? Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello? Hello, good e- morning. Good morning, morning. sir. Oh, good morning, Kuya Jobert. Good morning. Kuya Jay, tagal mo na wala. Ah, oo nga, nakabalik na. <laughs> ah, talagang tagaw subaybay sa atin to si Kuya. Alam mo yung pag wala lang partner at pagbabalik, ha? Ah. Oo, na-miss ko yung boss ni Kuya Jay. Yan. Na-miss ka rin namin, eh. Oo. Actually, ako yung tumawag dati. Okay. Ako yung naka-exing, naka-exing short. Ay! Tingin? <laughs> Ay, hindi na. Sa Hindi na nagsimula yung maiksing Oo, shirt. Salamat sa'yo. Ikaw ang inventor nun ha. Pero ngayon, Kayo nagbansag sa akin. eh. mukhang ano, okay na ngayon, Dre ha. Hindi ka na nagsusot ng ganun ngayon. Hindi na, nagbago na. Apir! <laughs> Yan. Ano ngayon ang may paglilingkod namin sa iyong bagong ah, problema? <laughs> Yung kapitbahay namin. Taga ka ba? Ah, di malaman nila, baka nakikinig Ah, sila. Oo nga pala, sige. baka sige, pag- kunyari nasa bond ka lang. Ah, hindi, Commonwealth. Kom, naku, oh, maraming tao dyan. Anong problema dyan? Yung kapitbahay namin, malaking pamilya. Malaking pamilya. Oo, tapos mm. lagi lang sa dadaanan namin. Ah, saan Kami, kami pa nahihiya dumaan. Malaking pamilya. Nakatambay. May mga ganyan, mga para iskinita yan eh. Tapos ano, pagkakain sa labas. Uy, Sa labas, parang sila na may-ari ng buong paligid. Mga gasboard, gano'n, nagagasboard. Nag-inuman, mga gano'n. Oo, ganun kaya, ganun kaya. Oh. Tapos yung gate nyo, sa banda? Dadaanan sila, nakahambalang. Naku, mga ilang pirasong pamilya yan. Tatlong unit. Tatlong unit. Mga ilang tera, ilang tao yan? Malalaking pamilya eh. Dami? Mahirap ka banggay. Tapos nagpa-party. <laughs> Ang ingay-ingay. Oo, ganun. Kahit gabi? Ay, may oras naman sila. Kaya lang. Ah, pero may ingay mga bunganga. Oo. Yung mga nagtatawanan, parang sila lang ang may buhay na gano'n. Oo, ganun. Pag nagkikwentuhan, kala mo, ang lalayo, pero lalapit lang naman sa isa't isa. Mm. Uy, pala nakakatuwa yung ano. Ah, ah, ah, ah lahat nga ganon. <laughs> Nakabanas nga yun. Pag natutulog ka pati, no? Tapos pag dadaan ka, nakaharang. Parang walang naking, ano, walang pakialam. Oo, ikaw pa ko. Ikaw pa yuyuko. Ano ba yan mga yan? Siga! Makikiraan po. Makikiraan po. <laughs> Kaya mo, nagkikwento kami. Ganon. <laughs> ganon. Parang ganon. Siga sila. Mm. Ganito ang pinakamaganda dyan. Una, Meron ka bang kakilala ron sa pamilya na yan? Mm, meron. Sino? Mga, ba kadikit mo rin? Ay, hindi rin. Kabatian lang. Ka, so, kabatian. Ka, kaangatang mata mo lang. So, ganun, kataas ang kilay. Hmm, taas ang kilay. <laughs> Pag talaga nakakadistorbo na na ganyan, pwede mong ilapit sa barangay yan. Mm. Baka pwedeng pakiusapan muna. Pwede mo muna kausapin. Baka pwede naman, pre. Minsan kasi, Naiingayan din kami. Baka pwede naman minsan. Araw-araw ba sila nagpa-party? Hindi naman. Araw-araw nagchichismisan. Chismosas! Mga chismosa! Yung may mga kargang anak, mga nakadaster. <laughs> Parang gano'n. Naku po, ang hirap nga kabanggaan niya, mga palengkera yan eh. Oo. Galit pa yan. Kiki, alam niyo, buhay na may buhay ha! Ah. Chismisan kami dito ha! Ah. <laughs> Galit Pakialaman ha! Ah. Dadaan ka lang nga eh! Sa inyo na yung gate niya! <laughs> Hmm, ganun pa yan eh. Kaso nakahamba lang. Tapos pagka nagreklamo ko, minsan ikaw na yung bukang bibig nila lagi. Yung kapitbahay natin ito, mga walang pakisama itong mga nayupak na to. Nag-iingay lang naman tayo, galit pa! Alam mo yan, mga pamilya na yan, mga ano yan eh. Ang walang pakisama yan dito sa lugar natin. Kala mo, di lumipat kayo na ibang bahay. Mga gumaganong-ganon pa yan eh, no? galit nga eh. Sila pa yung galit. May granada ka ba dyan? <laughs> joke lang. <laughs> joke lang ha. Wag, joke lang. Ganito nga, kausapin mo muna sila. Kung hindi sila madadaan sa pakiusap, barangay. Barangay? Barangay. Ano yan? Ang tawag dyan na ah, ano? Ano yan, Kuya Jobert? Anong violation nila ano dyan? Ano yan? Uh, public disturbance. Hmm. Basta yun oh. yun, alam nila yan eh, sa barangay. <laughs> sakop po ng barangay. Oo, sakop ng barangay. Alam ang barangay kaya ang barangay para sa mga maliliit na problema na ma maaaring ayusin lang dyan sa barangay para hindi na kayo dumantong pa sa uh, ah, sugado. Kaya eh, paano kung may asosasyon? Ayun, mas maganda kung may asosasyon. Pero kung mga asosasyon, kachismisan din nila. <laughs> sila mismo. Sila mismong asosasyon din. Awain ka din yan. <laughs> Sa barangay ka kasi paganda sa patas. Barangay talaga. Oo, oh, ireklamo mo. Ibi mo, masyado na silang nakakasagabal sa daan. Baka patayuan ka ng flyover ng barangay, pwede ka nang dumaan doon pataas. Gayaan <laughs> na sila sa baba. ha? Ah, Sobrang, Siga, sigang pamilya. Sigang pagka- pamilya daw eh. Bang may mga nakasukbit bang 29 pag nagkikwentuhan? <laughs> Mga pulis, mga bay baril-baril ba? Ah, baka ninong pa si barangay captain. Oo, mga At, kumpare pa si barangay captain, mga kagawad, kainuman, magdamag. Naku po, pag nagsumbong ka dyan, ikaw naman masyado ka rin reklamador. Mga ganun pa yan. <laughs> Kawawa ka. Hindi, hindi naman siguro. Well, makiusap, di ba? Makiusap ka, lalo na ngayon mag eleksyon Oo. Gusto nila ngayon eh. na mata- mapayapa dahil kailangan nila ng maraming boto. <laughs> Hmm. Mabait lahat yan. Tutulong at tutulong yan sa'yo ngayon. Hanggang mag-eleksyon pa, ah, dalian mo. Kasi <laughs> baka pagkatapos na eleksyon, medyo mabagal-bagal na <laughs> Magalit pa si Magalit Captain. pa si Cap. Ano ba? Ngayon, ngayon mo lapitan. Ano ba maipaglilingkod ko sa'yo? Ganun ba yan eh? <laughs> Maamo yan. Eh. Magandang ah, araw po, Kapitan. Magandang araw naman, tuloy ka. Yan. Kaya ngayon, agapa mo na kasi pagka medyo tapos Pag na tapos na. eleksyon. Kapitan, Hindi na ako papansin. Kapitan, magandang araw po. Ano na naman problema? Puro kayo problema! Nagkakape ako eh. <laughs> Ayaw pa disturbo. Ayaw. Kapitan kasi may reklamo. Punta kayo sa sekretarya ko. Kaya nga ako may barangay tano dito eh. Galit. Oo. Tira na! Nag-chess pala. <laughs> Totoong it. Totoong it. Ano na ba? Yan tuloy. Napawa ko. Man! Storbo kayo sa mga trabaho dito sa pisina. Ilak na yung pito! Lak na yan! <laughs> si Kagawat, tutulog-tulog, batukan kita dyan eh. Ganun pa si Kap. Galit. Galit. Sabi ni Ingsar ang pinto, makikita tayo dito. Ano May mga pera pa, itago sa ilalim yan. mm, ganun. Nalalaglag tuloy mga barya, naghalo-halo na yung pera natin dito. Ganun. Kaya nga yung eh, aba, tabayanan <laughs> mo. Naghalo-halo. Ganun. Hindi mo na taranta nataranta tuloy. Pinaghalo-halo ang mga pera. Panalo na ako eh. Oh, wala nang bawian to. <laughs> Akin to. Kapitan ako. <laughs> Sa kanya lahat napunta yung pera. Yan. Kuya, yan. Barangay mo na lang, ha? Sige, kuya. Salamat. Sige. Total, kasali ka na sa amin. Sa IFM, siguradong. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello, magandang araw po. Ay, umpisa na. Tapos na. Tapos na pala. Naulit lang Pero natin. may mga talagang ganun na mga... Kapitbahay, maraming kapitbahay. ganyan. Mga walang pake. Mm-hmm. Chismoso, chismosa, Makikita. inumin, nagiinuman, tao ng tawa. daan public, di ba? Public Nag- property yan. Eh. Video kay magpakailanman. Oo, oh, dami. Lalo na sa, sa amin pag uwi. Ha? Hinaharang, hinaharangan. Oo, mga yung tao. mga tricycle, hindi na makadaan. Wag kasi may po, birthday. Huwag naman po kayong ganun. Hindi naman po kayo may-ari ng daanan. Tsaka yeah. na nakakadisturbo po kayo. Hindi lang kayo nakatira sa barangay na yan. Ngayon, kung mayaman na kayo, bumili kayo ng sarili ng barangay nyo. Mga Ito. disturbo kayo. Sa disturbance. Ano yun? Anong, anong... Disturbance of peace and happiness. Nay, all the way. <laughs> Tapos kayo pag kayo ang nag eh, may celebration kayo. Tapos pag kayo na, yung kapitbahay niya naman minsan nagse-celebrate, maingayan lang kayo ng konti dahil malaking pamilya kayo, maya magsiga-sigaan na kayo. Hoy, ingay nyo ah. Pag hmm. sila, ah! Hindi tayo mabanggayin dito, marami tayo. Pito angkel mo rito. Chain mo, lima lang, pero pumapalag. <laughs> si barangay. Dali sa barangayan. Tap. Kunin niyo na yung pera. Samsamin niyo na yan. na. <laughs> teka lang, teka lang. Teka lang, mag-domino tayo. <laughs> Domino. Kung may mga ganyan kaya din na. Ano? Marami yung ganyan na. Ah. Hindi mga... tayo nagsisinungaling. Yung eh. mga barangay hall minsan, ginagawa nilang ganyan. Tungit. Tungitan, gano. sugalan, bunutan ng mga patay na buhok. May ganun ako nakita barangay hall eh. Naglilinis ng kuko si kapitan sa mesa, nakaangat. Nakagat-kagat yung kusa pa. Kap? Kap? Bakit? Kagat. Kinakagat. Kinakagat yung ako sa paa. Eh, siyempre, nakita. Kap, magandang hapon. Ano yan? Bastos ka. Hindi kayo kumakatok eh. Pre, <laughs> mga ganun. Paduraro. Oo nga, may ganun, may kapitan, may ganun, ang taba-taba pa nga. Ganun, no? Oh. Mga ganun si kapitan. Kap! Pff, naman! Nakakahiya. Di kapitan, nakaangat, naka-shorts paminsan, naka-susilyo lang, nakaangat. Sa mesa pa nakaangat yung paa. Nakagat-kagat yung hinlalaking ganyan, yung kuko. Kap! Pweh! Ano ba? Patay na. Patay na yung partner ko, mga kaibigan. Dahil kay Cap. Si Cap. Alang niyang mga kapitan. ah, si Cap po. Oh. Ang seryoso pa naman. Cap! Pe! Siya! Sama na! Sabi daw. Mga ganun <laughs> Si Kapitan, kinakagat yung kukusop. <laughs> Ano Bastos ni Car. Ano ba namang klaseng barangay hall? Walang kagalang-galang sa barangay hall. Ginugupitan yung paa, bibigang ginagamit. Dinidedi pa yung hinalaki. <laughs> Habang nagbabasa ng dyaryo. Habang nagbabasa ng dyaryo, dinidedi yung paa. Kape! Ano ba? What's the problem? <laughs> They don't respect me? Pre! <laughs> May ingroon sa bibig. Ang nakakainis kasi binoto mo yan tapos silang ginagawa sa barangay. Oo! Nangungulangot. Ganun, nabang kinakausap mo, biglang kap, pinapahid sa mesa, ilalim. <laughs> Pre! Magano. Storbo ka. Storbo kayo! Akuli mo, ganun, ano, nakaangat. Seryoso pa eh. Kagat yung kuko. Kadiri! May nail cutter naman. Ay, Hindi, may mga yung kinalakihan niyang ganun. Kaya pinapahaba pala niya yung kuko. Minsan ganun interest niya ni. Kakagat oh. Kap! Hoy! Hoy! Huli ka. Ah. Tosbas. Matin mo na nga yan. Magandang araw po, Kap. <laughs> Hey! araw sa mga nakikinig ng sa IFM na maraming pakikinig. <laughs> maraming ingram sa bibig ni Kap. 584-5545. Tawag na Kap. Huwag kami disturb eh. <laughs> Itanong mo kay Kuya Jobber. Itanong mo kay Kuya Jobber. At uh, once again, ito po ang the best of Kuya Jobert. Uh, callers po dati na hindi nyo po naririnig, ay, hindi nyo po napakinggan, ay binabalik po namin due to insistent public demand. Kasi ang dami pong nagre-request na uh, sinasabi na kung pwede pa daw iulitin yung mga callers noon na hindi nila napakinggan. At ito na po, special night po ito. Ito ang the best of Kuya Jobert kay Kuya Jobert. Hello! Hello. Magandang umaga. Ah, magandang umaga din po. Ah, Ano pangalan mo? Anggo. Anggo. Anggo. Ang bango. Anggo. Po. Ganda ng Ang pangalan mo. ganda ng pangalan mo. Yun yung mga amoy ng bagong sinaing. Ang Anggo. Ang Anggo. Oy, ang bango. Amoy anggo. <laughs> Hindi yun. Yan. Anong tanong natin, Brad? Mukhang makababalaghan ata yung tanong mo, ah. Okay. Tatanong ko, tatanong ko, ano, totoo ba talaga yung mga aswang? Ay. Kasi, Pagka mm. minsan may, may naririnig ako, tik, tik, tik, tik, eh. Ganun. Mabaho yun. Diba ka, ano, bukas lang yung computer mo, ano. Kaya yung alarm, wala yung relo mo, tik, tik, tik. Malakas lang yung ano, dahil madaling araw. Aswang? Totoo yan, Brad. Alam mo, sa probinsya namin dati, may mga ganun eh. Bata pa ako, pumupunta ako ng mga balibalita na may mga aswang ngayon, yung mga, pero iba ibang klaseng aswang din. No, mga, oh, ang dami no, palang klaseng aswang. Meron yung napuputol yung katawan. Mm, mga no, meron yung mga nagiging hayop, nagiging pusa, mga daga, mga ganun. Pero alam mo yung mga ano, yung mga aswang ano yan, health conscious din pala yan. Oh? Kasi doon sa probinsya namin, meron aswang na pabalita ron eh. Ang taba. Ang taba. Ngayon, magiging aswang na raw yun, nung gabi, pinipilit niyang umangat. Umangat para maputol. Pak! Tanggal yung ulo, eh, hindi mabuhat. <laughs> hindi, hindi niya mabuhat yung balakang niya, sobrang bigat. Ah, pang! Tanggal yung ulo. Nasa gitna, naputol. <laughs> Kaya ano yan, kailangan slim yung mga aswang para balanse yung putol. Yun eh. Kasi ang bigat niya, isip mo, taba mo mano, aswang, oo, gumigewang-gewang ko. Pag landing mo, ng ploink, ploink, ploink, tumatalbog-talbog ka pa na gano'n. Ang baduy na aswang tumatalbog. Habulin yan, bolang aswang! toink, <laughs> toink, toink, toink. Ang dali mo mapatay nun pag gano'n. Ang pangit na aswang. Ang dali pati sibatin, di ba? Oh. Pag tumatakas yung mga, mata, mga mapayat na aswang, umiilag sa mga sibat yan eh. eh ikaw pag mataba ka, sa pool ka agad, uy, dahil mong tama, please, walang please, tusok-tusok ka. Ah. <laughs> di ba? Tsaka matatakaw kasi mga ganong aswang. Yung mga aswang na mga magpipili yung mga nagda-diet, puro baby lang kinakain yan. Yung mga matatabang aswang, kahit mga mamamatay na matanda, kinakain din. Eh. Laligtas. <laughs> Oo, oo, ano? pati siyempre may mga magkakas, may, may sakit na rin yung mga matatanda, kinakain pa rin eh. Yung dila, yung bumababa, yung pagbuntis, oh, iniinahanap na yung mga puso din. Eh. Yun, hanap niya yun. Inihigop niya yung ano, yung mga bata. Mm, so, di minsan yung mga aswang na mga tamad, kung saan-saan na lang pumapasok yung dila. Minsan sa ilong ng matanda eh. Eh, ano laman nun. Minsan mga, may mga, mga ano yun, mga ubo-ubo, mga sipon, di ba? Kala nila, dugo ba't ang alat? Sabi nga rin. Mm, di ba? Mm, ba't pag duranong aswang, pre, ba't green? Yak! Diri, sabi ng aswang. Kala niya pusod. <laughs> Ilong pala. Tamad kasi. Tamad. Yun yung mga taggutom. Patay na gutom na, patay gutom na aswang yung ano, kahit sira lang yan. Kala niya bata, yun pala inihika. <laughs> Iba yung iyak ng bata tsaka yung mata na, di yung mahika. Kala niya parehas pag bumaba nung ano, dila sa ilong pumasok, minsan kung saan saan, minsan yung mga natutulog, hindi naman lagi nakatihaya yan, minsan nakadapa. Yun ang masama. Pag dun sa isang butas pumasok yan. Chocolate blood. <laughs> yeah. ano to? Ba't solid? Brownies. <laughs> <laughs> yung iba may mga mani pa, syempre. Nagmerienda, ah, di ba? Halo-halo yan. Eh. Parang brownies lang hinigit ng aswang. Eh, minsan pag malalaki yung dila ng aswang, parang straw yan, brad. Eh. Patindihan din daw humigop yan eh. Ubus. <laughs> Titindi, no? Yan na nga, Hello? Hello? Oh, di ba? Paano yan kay Jobert pag ano, pag... yung mga lalaking malalaki yung tiyan, pinagkamalang namamanananggal na Malamang malasing yung mga manananggal na yon. Kasi kadalasan sa mga lalaki, malalaki dyan, mga lasinggo yan. Pag tinira niya yon patay. Lasing yan, puro gin, laman ng mga tiyan yan, beer, mga ganun. Kaya dapat matalino rin ang aswang. Hindi lahat ng aswang nabubuhay kasi pag tangang aswang ka, yung katulad na sinabi ko sa iyo. Merong aswang na ano, kilala, buhay pa hanggang ngayon, nasa QI. Puro tibihin yung mga nahihigop eh. Siguro yung green, yung kaninang sinabi yung green. Green, kasi puro sa ilong pumapasok yung dila ng aswang. Yun, okay ba? Kay Jobert, totoo po ba yung mga buntis? Ay, Pag totoo. Ano? <laughs> Marami na bubuntis. Teka lang. Tanongin mo kung totoo yung lalaking gumagawa ng ganun. Hindi, Di ba? teka lang. Pag Ah. ano, pag bago sila magtulog, Nagalagay sila ng kawali sa chance na lagyan ng mga bawang. Totoo ba yun? O, oh, pwede yung totoo yung kawali kasi pwedeng pantakip sa pusod. Ah. Oo, para hindi mahanap yung pusod. Di ba? Palitan mo, yung palangga, yung ano, yung kawali, pantakip sa pusod yun. Yun parang panangga. Totoo yun, pwede yun. Pero yung bawang kalokohan yun, palitan mo yung bawang ng sili. Ipahid mo sa dyan ng buntis para pagsasampaling ka. Maanghang yun eh. <laughs> Baliw ba yun? Di ba? Pero tama yung planggana. Pwede rin plato, Plato. kawali. Paano ba takutin yung aswang ko, eh, Jobert? Tatakutin Pero bago may patong yung ano, yung kawali, initin mo muna ah, para mapaso yung aswang. <laughs> Pasuka din. Uy, yun lang nga. Ah. Iwasan natin yung aswang eh. Ano ba yan? Tatakutin mo yung aswang. Paano yun? Au? Tatakotin mo aswang? Oo. Paano mo Pa- Parang tinatakot? ang aswang? mo ganun. Oh, sabi! Ganun pa. Ganun lang, ganun lang. Hindi, hmm. patakot yung aswang. sa- Ganun. Huwag dala ka ng ano, bawang. Oh. Pigain Alam mo. ko ba hindi totoo yung bawang? Hindi, iba naman Kanina sinasabi. ko. Lagyan mo rin ng sili. Oo. Oh. Alam mo yung pang-spray sa halaman? Oo. Oh. Yun, pambugaw yun. Pre, pag dumalating ng dila, abangan mo. Psst, psst, psst, psst, psst, psst. Paakit agad yung dila na yun. Hey! Naririnig mo, gumagano pa yung aswang minsan eh. Kapapagbanat mo, psst, psst. Lilipat agad yun, nagiging sisiw. Pag nanganga ng aswang, nagiging sisiw. Pero pag nasarapan yun, nagiging daga. No. Mhm. Punong-puno ka ng kaalaman sa akin. No? Oo, syempre. O sige, mag-ingat ka ha. Oh, maraming salamat kay Jobert. Mm, Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba? Enjoy na enjoy! Very good. Hmm. Itanong mo kay Kuya Jobert. Pala, no? May mga iba-ibang klaseng aswang. Oo, oh, yun nga. Kasi alam nga. kong aswang lang dati, nung bata pa ako, yung man manananggal. Oo, oh, ah, manananggal. yung klase rin kasi nag evolve din yan mga yan eh. Oo, oh, parang uh, mutant yan eh. Minsan na makakita ka, katabi mo lang sa jeep. Aswang na pala. Hindi mo lang alam. Oo, kunyari na, ganun, nakatakip lang yung ano, pero hindi lang, nasa kilikili mo. <laughs> <laughs> tawa ka ng tawa ng ganun kasi kala mo, nagwapo ng aswang. Eh. Tinitira na pala sa kilikili tawa ka ng tawa, hindi matay ka, naubos ka pala yung dugo mo. Yun ang aswang na bumabanat sa kilikili. Hindi nang higup sa kilikili, no? Pakaraparaan din kasi yan, eh. Siyempre, wala na mga, alam na na aswang sila. Oh. Pupunta na sila dito sa syudad, pre. Tumitira yan. Minsan nga, nagtatrabaho pa sa call center, eh. <laughs> Oo, oh, minsan ganun. Tapos yung katabi niya gumaganon din. Something scratchy. Itchy. Ganun din para sa linta. Dila ng aswang yun. Ganun din pala yung epekto na, ano? Ganun din yun. Kasi eh, siguro sa tindi ng buhay doon sa Probinsya. probinsya. Oo. Pero yung ah. aswang, nagtatrabaho ang call center. Ano, di ba? Malupit din ng mga pang, pangangailangan din ng aswang. Oo. Tsaka kung di na kumakain ng aswang masyado ng dugo. Pre. Eh, hindi na. Hindi na. Betamax yung iniihaw. <laughs> Gusto nila may suka na eh. Sa palengke, yung iindinigoan na iihaw. Betamax tawag dun eh. Ngayon, lalaki na ng hibla ngayon, di ba? DVD. Ano na raw ngayon? BCD. <laughs> Hindi na Betamax. Ngayon, bilog-bilog na yung putol. DVD na eh. Ba, parang mga plan. Hindi lang pala dugo na bu- sa dugo na bu- Hindi, hindi, hindi. Hindi na. Kailangan nila na. Kailangan nilang mag ano eh. Mag-evolve. Mag-evolve, mag ano, mag-isip ng paraan para ano, dugo. Minsan nga, bumibili na nga sa Red Cross yan eh. Pabili po. <laughs> Pagbigay may istro na. Tsuk! rekta na, rekta na. Ano na rin sila, bulgar na rin sila. Asma mo, bakit? May problema pa. <laughs> Oo, di ba? Eh, binibili naman eh. At least binibili. Oo. di ba? Rekta na. Aswang ako! I'm proud! Mga ganun eh. Yun lang yun, di ba? Kanya-kanyang lakas ng loob. Eh. Oo, eh. oh, ano yan eh. Yun, yun sila eh. Di ba? Tang tinatanggap na rin ngayon yun. Ayun, ang dami niyong nalalaman kay Kuya Jobert. Ha? Ah. Baka naman sunduin ako ng aswang dito mamaya. <laughs> Patay ka. Oo, may pamasahin naman ako. Hindi po ako sumasakay sa aswang pa uwi. Yun lang. Mm, Brad. Ang ating hotline, 584 0939 0939-706-2816 para sa inyong mga katanungan. Siguradong sasagutin yan ni Kuya Jobert. Itanong mo kay Kuya Jobert. Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello? Hello po. Hello? Oh, magandang gabi ate. Ha, ah, magandang gabi po. Hmm, magandang gabi naman. Pakilakas lang po ng boses. Paki-shout out loud. <laughs> Malakas ba? Ang boses mo ata? Kaya pa ilakas yan? Pwede po. Sige nga. Sige nga. Ano, sisigaw ako? O sige nga. Huwag naman Huwag naman sumigaw. kuya ko. Oh, gabing-gabi, baka. <laughs> sige. Anong problema? Eh, kasi kuya, may boyfriend po kasi ako dati, yung ano. Dati. Dati. Ex. Apo. Hmm. Pero hanggang ngayon kami pa rin po kasi hindi pa naman po kami nagkakahiwalay. Sabi mo ano dati. May boyfriend po ako dati kay Jobert, pero kami pa po, kasi hindi pa po kami nagkakahiwalay. Paano naging dati? Ay, <laughs> eh, kasi nagkalabuan lang po kami. Ay, ah, edi eh, kayo pa. Ba't kayo Opo. nagkalabuan? Kasi Ano bang grado ng mata mo? <laughs> Labo nga. <laughs> Ba't nagkalabuan? Eh, kasi nag-apply na po siya ng sundalo tapos yun bakit pag nag-apply ba ang boyfriend mo sa pagiging <laughs> sundalo? Yan na naman, sundalo na naman. Pag nag-apply ba ang boyfriend mo sa pagiging sundalo, malabo na. May Kasi hilo. uso, malabo na po yun. Ha? Opo. Malabo na. Pagka naging sundalo na yung boyfriend mo, malabo na. Bakit? Eh, syempre, ibang level na yun siya eh. Ibang level. <laughs> Bakit naman? Ano ba ang rank? <laughs> Ay, level 1, level 2. <laughs> Sergeant, first Sergeant 1, mga ganun. Major. Bakit? Anong major? major problem. <laughs> Ang taas agad ng rango. Joke lang ko, hindi pa kayo. Ay, hindi pa. Nagde-training pa lang. Apo. Nandun pa lang siya sa mga tingin tingininginingining. Apo. Tension! Bakit naman nag, ah, ba't naman uh, nagkalabuan kayo? Porkit nagsundalo malabo ba siyang kausap ngayon dahil pagkatapos ng pag nakikita kayo nakatikas pa na. Ano. <laughs> Hi ma'am. <laughs> Good morning. I love you. Mga ganon. Dalang-dala pa rin. Dalang-dala pa rin yung pagiging sundalo niya. Tapos pag nagde-date kayo, <laughs> nagmamarcha pa, nagalakad kayo. 1, 2, 3 Habang nasa mall. Ganon. Nakakailang talaga yan. Tapos naka 3 by 5, no? yung buhok ko yung parang chatok dito. Oh. <laughs> Kasi lalakad kayo, nood kayo sining. Pag nakakita ng security guard. Pag nakita ng security guard, Sir! Sir! <laughs> This is my girlfriend, sir! You have to enter the mall, sir! Properly! Pedro Bert naman. Lakad pa sulong! Baby, lakad! <laughs> Hindi naman ganun. <laughs> hindi ganun? Hindi. Ah, hindi. <laughs> hindi naman pala ah, eh. Kala ko kasi nagiging malabo. Kaya tas pag nagde-date kay Halikani, punta tayo sa, <laughs> baby, pasyal tayo sa Taal Volcano. Eh, Ay, Tapos, pagdating niya sa Taal Volcano. Mount Bulusan. Mount Bulusan. Talo na! May parachute pa. Para trooper pa. Tapos minsan, bibili ka. Date tayo. Saan? sandal ka dyan sa puno muna. Hmm. Sabay, sweet. Sweet, sweet. Ito, halikan niya yung apple. Oh. Wow. Sabay, tayo ka lang dyan. Patong sa ulo mo yung apple. Tapos, ah. dyan ka lang, agagalaw. Close your eyes. Lakad pa si Luhong. <laughs> Na! Lakad, lakad. Biglang, honey, open. Fire! Babababa. <laughs> Sana sa ulo mo. Bakit ginawang flower <laughs> Ay, hindi. Hindi eh, ba? Ano ba naging problema pala? Nakikialam din ako ano-ano sinabi ko. Eh. Ano naging malabo? Ba't malabo? Eh, kasi ano, yung, yung hindi pa siya nakapasok, okay pa, okay pa kami. Tapos yung nakapa, yung... Nakapasok? <laughs> Hindi, sa, Hindi. sa, sa, Naguguluhan kasi ako, Kuya Jupiter. Mm. pagsusundalo. Apo. Mm. Oo. Noong Ano? kita namin December 25, 2009 po. Uy, tagal na. Tagal na. Opo. Mm, Isang taon na rin. Oo, tapos, Tapos sabi niya sa akin, hindi daw ako magpapalit ng number para pagkatapos siya mag-trading, itext- iti-text niya po daw ako. hmm, Mm. Eh kaso, hindi na po siya nag-text. hindi na nag-text. Opo. Siya ang nagpalit. <laughs> Siya pala nagpalit. <laughs> Baliktad. Magpalit ka ng number, ha? Kasi, ano... Hindi, huwag kang magpalit. Sabi, Huwag kang magpalit, ha? Kasi, pagkatapos ng training, ako magpapalit. <laughs> Kasi, ibibigay king number ko sa official ko. <laughs> yung sa rento na pala ka-text mo. Gaganon-ganon ka, baby. Hi, baby. eh, tapos, Kuya Jobert, Hmm. nagkaroon na po ako ng boyfriend ngayon. Ano naman siya ngayon? Ah, okay naman Marines. kami. Pero, pero yung mas mahal ko pa yung una kaysa ngayon. Ah, talaga naman. Ano Siyempre, first boyfriend mo yan eh. Hmm. Opo. Eh, bakit kasi hindi ka naghintay? Nasa training nga. <laughs> Di ba? Oo, Paano? madali Ilang- lang naman ang training. buwan ba Gano'n ba katagal ang training? Ilang buwan lang naman yan. Six months yan. Oo, oh, six, months. Opo. Malalaman mo naman pag andyan na yan, may gumagapang na papalapit sa'yo dyan. <laughs> eh. Mga ganun, oh. Mahal, andito na ako, mahal! Dalang-dala pa rin. Dalang-dala pa rin yung... Oh, at least meron akong boyfriend na sundalo. Alam mo naman. At least ginagamit niya yung training niya. Training niya ay... Ba't ka ba natatakot pagka naging sundalo kasi laging wala? Opo, tsaka di ba pag sundalo, kadalasan naman, marami, kahit saan saan na naasan, maraming babae. Uy, hindi. Eh di sumama ka. Saka hindi lahat ng sundalo, ganun ah. Lahat ba ng sundalo? Ginaganyan mo naman ng mga kawal natin kung wala eh, tayong mga sundalo. Eh, hindi naman halos lahat. Yung Kaya iba lang. Eh kasi, wag mo ibase yung boyfriend mo sa ibang mga sundalo. Meron din siguro mga natutoksong sundalo pero hindi Walang lahat ng tiwala sa boyfriend niya. Yun lang yun. Ano ka ba? Kahit ganyan mga sundalo, siyempre umiibig din yan. Marami akong kilalang sundalo. Hmm. Meron nga ako, nung isang araw, yung caller ko, di ba? Sobrang magmahal. Nung dumating yung asawa, galing abroad, pagpasok daw nung asawa, sabi, Give me 100 push-up! hmm. Hindi, ano, mabagmahal ang mga sundalo. Nako, marami mong kaibigan sundalo kumpleto pa rin ang pamilya. Wala lang siyang tiwala. Sa Ikaw ang may problema eh. Mm. Porket nalaman mo nagbog yung boyfriend mo, akala mo babagiging babaero, ikaw ang may kasalanan kasi inuhusgahan mo siya. Malay mo hanggang ngayon, habang nagtitraining yun, ikaw niisip niyan. <laughs> Ewan, oh. Ewan ko lang. Oh, ba't Posible naman nalabat mo naman eh. sinabi na hindi kanya niya iniisip? Namimiss ka nun. Di Namimiss ka nun. Kahit hawak niya yung baril niya. Wow. Ikaw lagi niyang iniisip. Anong baril? gabi Baril. Baril na. Siyempre, ang uh, sundalo, lagi may hawk na baril yan. <laughs> Hinihimas-himas nila yan. Di ba nga sa ano, sa <laughs> ano ba yan? At uh, ano bang palabas yun? Yung platoon. Oh, This is my rifle. This is my gun. I will hold it and think of you. <laughs> o, oh, di ba? Huwag mo naman ginaganyan. Ginaganyan mo yung ano eh, boyfriend mo eh. Paglabas noon, magkikita kayo. Sana. At, at pagkatapos ng training, Ay, matinding <laughs> training din. magbabanding kayo. Saan? At ang, Ay, saan <laughs> daw? saan? at ang pinanapractice niyang push-up doon ng 100. Ay, Wow. magagamit at magagamit, ay, yan. niya at magagamit niya sa iyo. Bakit? Dahil magkikita kayo. Wow. Nung hindi pa ba si sundalo, nagpo-push up na siya. Nagja-jogging niya eh. Hoy! <laughs> Sakto! Habang na, ang bigat-bigat po! Kandong-kandong ka niya habang nagja-jogging. Ang hirap nun ha. Kailangan ng power. But at least sweet. Pero sweet, di ba? Hirap naman no. Kaya nga kuya, eh, gusto pang hirap. Ha? Sobrang hirap pa. Tis-tis eh. ka lang ate. Tis ka, ano ka ba? Minahal mo siya eh. What is six Kala months? ko ba mahal mo siya? po, mahal na mahal. Oo, yun Oh, naman eh, mahal eh. ka rin yan. Nagsundalo lang. Yun ang gusto niya eh. Profesyon niya yan. Yan ang gusto niya mangyari sa buhay niya, maging sundalo. At hindi ibig sabihin niya, porket sundalo siya, hindi ka na niya kasama sa prioridad niya sa buhay. Isasama ka niyan sa lahat ng ah, ano, ng mga, ba, naka-assign siya sa ibang probinsya. Sasama ka niyan, pwede naman eh. Sumabang nakikipagbarilan siya, andiyan ka sa gilid. <laughs> Nagbabasa ka ng pocketbook o comics habang Mal, dapa. Daba, dapa ka lang. Angat-angat ka din eh. <laughs> Hmm, di ba? Sarap kaya magmahal ng mga sundalo. Ay, oo. Di mo ba alam na mga sundalo pagkagaling sa training, ang lalakas ng katawan niya. Ayan, wow. yan. Pagka antabayanan mo yan. Ah. Antabayanan mong pagbabalik. <laughs> Ay? Ay? Lalim ng hininga. Lalim? Ulitin mo nga. Auntabayanan ah, mo ang pagbabalik. Huwag na, kuya. <laughs> Eh, naantabayanan din. Hoy, Kuya Jobert. Hmm, Jopert? <laughs> oh, bakit? Monday, uuwi na kami ng Cotabato. Hindi na kami makaano. Maka? Maka... The moves. <laughs> ano ng programa niyo? kasi uwi na kami. Hindi, nakahook up Ano ka ba? General Santos nakahook up sa amin. Hindi na rin makaabot dun sa Cotabato. Saan ka ba sa Cotabato? Saan ka sa Cotabato? Sa Cotabato City mismo. Papahook up natin yan. Para sa'yo. <laughs> Yeah. Pero ba tayo dun? Pwede, pwede, abot din na. Ah. Aabot ano ka ba? General Santos, Cotabato, magkalapit lang yan. Ha? Anong sana? Mahal ka niyan. Ganun. Huwag mo iiwanan, nagtitraining lang. Pag iniwan mo yan, lagot. Nag-change na ako ng number eh. Ay, ay. Sabi, sabi, sabi, sabi sa iyo, na nga sa'yo, huwag ka magbabago ng, ng eh. number kasi siya nga magbabago eh. Magandang gabi, Dre! Dre! <coughs> oh, sakit. Sakit? Oo eh. Pero... Eto pa rin. Eto pa rin ako. Oo. <laughs> sa number one. <laughs> sa number one! Eh, pre, kamusta naman? Okay ah, lang. Uh, okay naman okay din lang ako. Buhay. Katatanggal lang ng Dectros sa dalawang mata ko. <laughs> Mata mo, may dextrose. <laughs> Oo eh, pero ito na, okay na ho ulit ako. Ah, umpisa na ulit natin ang ah, programang Itanong Mo kay Kuya Jobert. Go! Itanong mo kay Kuya Jobert. Hello. Hello? Magandang gabi ate. Hello po, magandang Hello. gabi. Oo, Hindi mag- po kayo masyado marinig. Ay, hindi ko- Magandang gabi naman. Kumusta po kayo? Mabuti naman ikaw. Okay lang po. Mhm. Ano problema? Wala naman kasi kuya, nahihirapan Wala ako. pala. Kapatid ko kasi, lalaki Oh. yun. Oh, lalaki. Tapos nagpa-transplant siya. Ay, Hindi alam ng mga magulang namin. nagpapalit ng pagkatao. Nung kaari-arian niya. <laughs> Nagpalit daw bangko. kay Jean ng ari-arian. Opo. Eh, mag-iisang taon na po yun, Pero hindi pa rin alam ng magulang namin. Oh. Kasi pag nauwi Alam mo, ng bahay, nagbibisang pandala. Nakakita na ako ng proseso niyan, Kuya Jay. Naging babae siya. Eh, ngayon po, Nakakatakot. Oh. may mga nararamdaman na po siya. Ayaw pa rin niya sabihin sa magulang namin. Ay, may side effect. Meron. May side effect? Po. May side effect. Sa tingin ko po, may mga Kasi nararamdaman nakakita na ako ng ano, proseso ano niyan eh. Alam mo ba? Grabe nakakatakot. Mabaho. Ay, mabaho? Nabubulok? Inamoy, amoy Opo, mo ba? kulang nga po. Inaamoy mo? Kulang po yung ka isang nahiya ng kapatid. lactacid sa kanya. And- Ay, kasi nga, alam mo, ang lalaki para sa akin, ginawa ng Diyos yan para maging lalaki. Ngayon, Opo, bakit mo gagawing mali niya. mamon yan? ang problema ko po, Oo. Oh. paano po yung tatag ko po ba namin sa magulang namin? Eh, may nararamdaman na siya. Ayun lang. Eh, pag chinek ng mga magulang nyo, magugulat yan. Asa na yan? Oo Wala. eh. Nawala. Magalit ano Naging butas. kapatid ko sa akin pagka sinumbong ko. Eh, anong gagawin natin? Pamamatay siya niyan. May infection siya. Dapat ipaalam. So, ano? sa Dapat ipaalam kahit mo. magalit siya sa akin, okay lang na isumbong ko. Bakit ba nangangamoy? Checkin mo nga. Checkin mo Mabango ng nga daliri. po. May nalabas <laughs> ng lansa-lansa eh. Ay, kadiri. Nabulok. Hindi naman po. Gusto po niyang bumalik ng Thailand. Kaya lang wala na rin naman kaming pera. Eh, sabi ko nga po, sabihin na namin sa magulang namin para matulungan siya. Ayaw naman. Eh, alam mo, ikamamatay niya yan. Hmm. Kasi, masela niya operasyon na yan. Baka may nagkamali. Oo nga po, yun nga po yung kinakakapos. Parang ginawa sa eggs. Nilagay sa... <laughs> Eh, di nandun pa din. Ha? Huh? Babaeng may eggs? Opo. Ay, hindi natanggal. <laughs> Pangit ano nga po, tulungan niyo naman po ako mag-decide. Wala ko nakakita ng babae may balls. <laughs> ba yan? Wala, di mahalata din na lalaki siya pag ganun, ano? Halata. Hindi po, Mahalata. hindi po mararamdaman ng lalaki. Parang manok lang na tilanggalan. Naisip- Nung una naman Parang po, wala na, naman po kasing mali. Sabi ko nga po sa kanya, siguro po hindi siya nag-iingat kung sino-sinong kinakasama niya. Parang manok lang na tinanggalan ng tuka. Kasi Yan, ano, usually AJ, po yung no? nakakasama niya ay eh, foreigner. Foreigner pa kasama. Kaya siguro na bulok. Kasi malalaki daw ang uh, puso ng mga yan eh. Mga foreigner, pag ibang lahi, ang lalaki ng ano niyan, puso. Malaki ba? <laughs> Malaki. Sobrang laki ng puso ng mga yan. <laughs> Grabe. Kuya Jobert, Kuya Jay, tulungan niyo ako. Ano nga isasabihin ko ba sa magulang namin? Paano daw? Paano daw sasabihin niyo sa magulang Well, niya? kailangan mo nang kailangan niyo nang aminin kung ano man yung nangyari Kahit kasi sa akin. eh magagalit din sa mga magulang mo pag nalaman na nilihim mo. Isasabihin ko po ngayon ko lang nalam. Eh ano po ba, wag ko na lang po bang sabihin? Sabihin nga eh. Sabihin mo nga <laughs> para magamot yang lumalabas na mabaho. yun, Ha? Ah. Alam na po. Kuya Jobert, Oh. nga pala po, baka pwede mo kaming pag donatean donation, tumatanggap kami. No, i-donate ko dyan. Diba? yung akin? Opo. O paputol ko yung akin para ikabit sa kapatid mo? No Opo. way! <laughs> Joke Hindi. lang. Mawala ng kaligayahan ko. Alam mo ba na ito napaka-importante sa akin? sa lahat ng parte ng makilala, katawan ko. Ayaw mo naman magpakita. Tanggalin mo na yung dalawang kamay ko tsaka yung dalawang paa ko. Papayag pa ako pero pag ito ang kapalit, tanggalin mo na rin isang mata ko. Papayag din ako. <laughs> Hindi ko lang to. lang po. Alam mo ba na ito ang buhay ko? Ako daw? Mabulok na yun sa kapatid mo. <laughs> Hingin mo kay Kuya Jay, di ba alam mabulok yan sa kapatid mo? <laughs> Sorry na lang, ipagpasa na lang natin yan. Kawawa naman yung kapatid ko. Ikaw naman, ano ba? Bakit ko ibibigay itong akin naman? Maawa. Papakilala ko po siya sa inyo para po mapagsabihan niya. Unang-una, pinatanggal-tanggal niya yan, tapos ano manghingi kayo sa iba. Kuya, pupunta Paano naman po kami ako? dyan. Ha? Pupunta po kami dyan. Huwag na mangangamoy dito. Hmm? Pagamot mo muna. Pagamot. po, Kasi baka, ma- baka niyo, nakakahawa. niyo po yung itsura niya. Kasi tumatol sa foreigner, baka Nagkasugat-sugat yung ano. Sinlaki ng ahas daw eh. Singlaki daw ng anaconda eh. <laughs> Anacondang parang sundalo ng German daw kay J. eh. Yan kasi napapala eh. Yan kasi napapala. Huwag kayong papatol-patol sa basta hindi nyo kalahi. Pinapalitan pa. Pag hindi, pag pumatol kasi hindi nyo kalahi, masama pa niyan, gagamitin lang kayo niyan. Meron Hanggang mamanhid-manhid na kayo. Manghapdi-hapdi na kayo diyan. Tapos i... Ay! Yan dapat gawin, ipa... Hindi pa naman tuli yung iba. so, sasabihin ko na po, ha? Sabihin mo na. O, Sa sige po. niya. O kung gusto mo naman, ipatanggal mo yung ikinabit sa kanya, ibigay mo yung iyo. Babae po ako. <laughs> Oo. Bahala ka, wala ka na. Wala nang matitira sa'yo. Sino ka ba? po. Sige na po. Ayaw ko na lang. Ayaw mo ipaalam yung pangalan mo, ha? Ah. Po. Hindi mo ipapaalam yung pangalan mo? Kasi niyo pong malaman? Yan. Wag na, wag na, wag na. Baka nahihiya ka eh. Kasi Hindi kilala okay kita ata eh. Christina. <laughs> Ha? Christina po. Hi, Christina! Opo. May boyfriend ka na? Meron po. <laughs> Alam ko. <laughs> ako? Meron Opo. na meron ako. Boyfriend? Hindi, ikaw nga yung boyfriend ko, di ba? Wala akong boyfriend. Yan, hindi mo ako boyfriend. Kaibigan po, ma- hmm, di ba? Kaibigan lalaki. Kaibigan lalaki lang ako oh, nga pala. May, may asawa na ako. so, <laughs> okay na yan. Ganun na lang, ibili mo ng antibiotic, ipasok mo lahat doon. <laughs> Tapos lagyan mo ng tape. hindi makalabas. Para hindi makalabas, gamutin niya yung sarili niya sa loob. Tapos alog-alogin niya ganun, magmi-mix-mix yan, ha? Opo. Sabi mo sa kapatid mo, ayan tuloy nahihita niya. Opo. O sige. Ingat kayo sa IFM sigurado. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobert. Ano ba naman kasi mga nangyayari sa mundo? Pinap. Ano, hindi na kontento. Nakakita na ako ng gina kung paano ginagawa yan. Sa Kuya Jay, sa lalaki. Hinihiwa sa gitna. Totoo to ha. Ah. Ihiwain din sa ilalim pagkahiwa, ibubuka, magiging parang ano, Yung sa flat. babae. Sa lalaki. Hindi nga, parang itsura naman dun sa babae. Hindi pa muna. Ay, kasi hindi iwain muna. muna. yung, ano, yung sa lalaki, di ba? Sa gitna, nung ba- dito, yung laman, mag spread ngayon yan. Mm. Kasi titiklop pa pailalim, papasok ngayon, magiging parang babae. Meron Kaya yan- pag ginagalaw sila, meron din nararamdaman. Meron yan sa Wikipedia, di ba? May, Meron, may mga meron. pictures yun na nakalagay eh. Wikipedia, Oo. oo. oh, parang ang sakit-sakit ng proseso. Ba't naman kasi papalitan ko anong meron ka na? Kaya nga eh, ba't di nyo pa ipatahi yung pwet nyo para... <laughs> Diretso na? diretso na. Tapos pumatol daw sa ibang lahi. Ay, oh, Eh, ah. pinabinyagan sa ibang lahi. <laughs> Siguro, natuwa. Naku, natuwa. Eto, Yung- maganda to. Ang ganda nito. Umusok daw. <laughs> Umusok Hindi daw na eh. kaya? Oh, gusto, ano ata, paulit-ulit. Nawili? nawili. Eh, lalo, siguro maganda yung kapatid niyang bading. Oo. Na gustuhan talaga ng todo. Hindi tinigilan. <laughs> Hindi namanhid? Naman, naman, namanhid. Naman humapdi. <laughs> humapdi. Hahapdi talaga. yung Humahapdi pala yan. Saka hindi pa naman original na yun ang... Hindi pa naman original na sa babae talaga. Oo. Kaya talagang grabe. Para raw biniblade eh. Iba na raw yung sigaw eh na! Gumagano na daw. Kaya kayo, bago, bago mag-decide na mag... Ay, Pag, nako. nako, pag-isipan nyo muna. Kasi, ayan, katulad niya, nabubulok na. Meron din akong kilala ko, EJ, nagpalagay ng puwet. Hmm. Ano, Nabul- Nagpagdagdag? Nagpadagdag? Nagdana ang puwet. Naubos ang puwet. Ngayon, buto na lang. Ayan, yan, napapala. Nakaawa naman. Tumawag pa kayo sa 5845545. Ito nagbo kay Kuya Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello, good evening po. Hi, good Magandang gabi. evening. <laughs> Hmm? Ano? Ang cute naman ng boses ni ate. Anong problema? Anong itatanong? Mm. Hmm, Bob is a boyfriend? Ay, may- ex. Ex. Friend? May ganun pa si ate. <laughs> Boyfriend? O, oh, anong nangyari sa ex-boyfriend mo? Hmm, Nagpa-break po ako. Bakit? Hmm. Kasi po ano, actually, maraming problema po. Malamang, kasi hindi naman kayo mag... <laughs> Walang problema, di ba? Kaya nga po. oh, ano nangyari? yun po, ako po yung tinawagan ko po siya. Tapos sabi ko pong mag-break na kami. Actually, maraming beses ko na pong sinabi yun. Bakit niya? Maraming beses? Maraming beses? Sa ulit-ulit. Hindi ba niya naintindihan? Ba't kailangan ulit-ulitin mo? Hindi, ibig ko pong sabihin, ilang beses ko na yung sinabi sa kanya yung about sa breakup na ganyan. Mm, ba't Sabay, ayaw niyang pumayag? Opo, ayaw niya na po Bakit pumayag. nga? Bakit ba kasi nakikipag-split ka? Hmm, tutol po yung family ko. Tungkol sa family mo. Tutol. Tutol. Ayaw po nila. Pero wala naman po sa akin yun eh. Ilan taon na ba kayo nang nagsasama? Eh, hindi po nagsasawa. Oo nga, bilang, <laughs> bilang mag-boyfriend, girlfriend, pa nga. oo. Hmm. Hindi pa naman po ganun katagal. Eight months lang po. Mm. Nagtatrabaho ba siya? Opo. Ikaw, Opo. Eh, siya po. Kaka-endo lang po. So, wala po. Ayun. walang trabaho. Mm-hmm. Bakit ayaw naman ng mga magulang mo sa kanya? Anong dahilan? Ayun nga po, hindi pa po siya stable. Tapos, hmm, Ano? Mimi. parang sinungaling daw yun. Pero Sinungaling. para sa akin, hindi naman. Oo, para Sabi bakit naman naging sinungaling sabi ng pamilya mo? Ewan ko po sa kanilang ba't ganun yung tingin nila. Mukhang sinungaling. Ah, mukhang sinungaling. <laughs> Ano ba itsura niya? mukhang sinungaling. Mukhang sinungaling. Meron ba mukhang Di ba pagkakatiwalaan? Papasok pa lang sa bahay niyo. Ayan na naman yung mukhang sinungaling. Meron pong ganun tao, di ba? Yung nagsagsas Magandang gabi po, ma. Boyfriend ko nga pala. Oh, magandang gabi sa'yo. Mukha mo, sinungaling. Grabe, no? Eh, ganun eh. Ano ba yung mukha ng sinungaling kasi? madidistinguish yung mukha na ano? sinungaling. Oh, kakain na kayo. Limbawa, ma, bibisita, kain na. Sige, kain na. Tinan mo, susubo na naman yung mukhang sinungaling. Kuya <laughs> talaga. kawawa. Eh, kawawa naman. Lahat, O, oh, lahat ba ng kapamilya mo, yun ang muka na tingin sa kanya? Tsaka parang babaero daw, sabi nila. Ayan na naman. Ayan na naman, no? Ano ba yung mukha ng babaero? Meron bang buksan o yan? <laughs> Alam mo kasi mahirap. <clears throat> mahirap. Dapat nga, ano naman, hindi mo ba pinagtatanggol yung boyfriend mo? Yun, yun, Oo, yun. alam naman niya. halimbawa, ako yung mga magulang mo, sabihin ko, hmm. ano, dumalaw na naman dito yan, mukhang sinungaling na yan. <laughs> ano sabi mo? Ha? Paano mo ipinagtatanggol? Ma, hindi po siya sinungaling, ma. Mukha lang siyang sinungaling, pero hindi po siya sinungaling. <laughs> Oo. Tanungin niyo po, Ah, ilan taong ka na? 26 po. Hindi, yung lalaki ba, kunyari tatanungin ng mom, ah, ilan Ah, taong ka na? sorry. <laughs> Ah, ano po ako, 26. Sinamo, sinungaling? <laughs> Lahat ng sabihin, masama. Hindi pa namimit ng parents ko. Ah, hindi pa ba? Paano Alam mo mukha Paano nila nasasabi na mukhang sinungaling eh, hindi pa nga namimit? Lalo na pala pag namit. <laughs> Oh, masarap ba yung luto ko? Sabi ng mami mo. Opo, Kapatid ko tinamo, po. sinungaling? <laughs> Grabe naman po. Diba? Wala lang sinabing tama. Ano? Kasi pa, paano pagka, hindi pa nga nila nakikita yung boyfriend mo. O paano nakukonclude yung mga ganyan? Ikaw mismo dapat ang magsabi, ano ba ma? Paano ba nakita? Hindi ba pala namimit? Hindi po yung kabali, yung nag-ano po tayo, yung kapatid ko. Oo. Yung po tayo yung ayaw sa kanya. Yun, nakita na ng kapatid mo yun. Nakita na ng kapatid Opo. mo. Opo. <laughs> Kinakwento <laughs> siguro habang, habang kumakain kayo na kumain, nanliligaw dito kay ano, mukhang sinungaling yan. <laughs> Ngayon, ganito ang gawin mo. Padalawin mo dyan. Tapos pagka na-meet na, dali may pakilala mo, ma, ito nga po pala si, ano pangalan? Nung yung boyfriend mo. <laughs> wala na, ex na sila eh. Ano, ano Wala pangalan ng ex mo? Ano pangalan ng ex mo? Josh. Ma, si Josh. Hi, sinungaling ka. Kawawa na. Branded. Branded. Po, ngayon ko lang po kayo na-meet. Oo nga, sinungaling ka raw. Yung mukha mo. Oh. Yung mukha mo, oh, kita mo yung mata mo, papikit-pikit pa, oh. Hindi ka makatingin ng diretso sa akin. Hindi ka naman si Doc. <laughs> anyway, <clears throat> ikaw, dahil ayaw ng mga magulang mo sa kanya, brinake mo. Hindi naman po sa ganun. Oh, Actually, bakit? pinaglaban ko nga po siya. eh. Tsaka mm. alam niya po yun. Bali, nitong last time po, Hmm. Rinig ko na po siya kasi nga, Hindi na siya mukhang sinungaling. <laughs> Sinungaling talaga. hindi. Yun talaga yung ano. ano. Hindi na mukhang sinungaling. Mukhang patay ko. <laughs> Alam mo, Mahal, ayoko na sa'yo dahil hindi ka na mukhang sinungaling. Talaga? Oo. Ano na? Mukhang patay ko to. <laughs> Marami pong grade punch, yung ganun nga. Uy, ayun ba ang dahilan? Hindi nga rin. Oh, eh, dapat kasi ma- masabi mo ron yun kung ano yung dahilan. Basta inisplitan mo yung boyfriend mo, walang dahilan. Mukha lang sinungaling kasi eh. <laughs> Ang babaw. Ang Babaw. Mahal, ayoko na sa'yo. I have to break up with you. Why? Kunyari, ikaw ate game. Bisplitan mo ako game. Hindi. Paano mo ba ginawa? Ano mo ginawa? Yung tinawagan ko nga po siya. Hello? Sabi siya, sabi ko, gusto ko na. Kunyari, kunyari, reenactment tayo. Ako yung boyfriend mo. Kaya, kaya, eh, wait eh, lang eh, po. Um, yung reason po kasi, ano, hmm. parang na-feel ko, parang may ibang girl. Kasi nung tinawagan ko minsan yung number <laughs> niya. Sinungaling! <laughs> Parang sinungaling! Ay, nako. Ay, nako. Oh, mukhang may girlfriend. Meron ka bang tinawagan- prebang? Oo. Wala po. Ang, Unfair. Yung mga nagte-text po sa akin na babae, inaaway ako kung ano-ano pong sinasabi. Oo, oh, naniwala ka naman. <laughs> Pwede namang may mga naninira lang dyan. Oo. Pwede nga po. Ang diba? <laughs> Kita mo, alam mo, ikaw, hmm. unfair. <laughs> Naniwala ka. Naniwala ka agad. Oo nga. Alam mo, hindi, hindi sa bagay, mabuti na rin kasi, di ba? Mm-hmm. Kasi ikaw, ikaw naman yung may kasalanan, eh, hindi naman siya. Kawawa naman. Dahil pinagbintangan nyo lang mukhang sinungaling yung tao. <laughs> pinangatawanan mo naman dahil nakinig ka sa kapatid mo na mukha siyang sinungaling. Eh, bakit po, nung tumawag nga po ako, yung girl yung sumagot, di ba? Kung walang... Oh, ano. eh ano naman, kung girl yung sumagot, kilala mo ba kung bakit yun ang sumagot? Tinanong mo? O tinanong mo ba, hello, bakit ikaw sumagot? Sino ka? Sino ka? Ayun, sabi niya. Nag-conclude ka na... Sabi niya, sino? girlfriend niya daw, ganun. Pero dati po nakatext ko na yung girl na yun. Mm. Ibang number yung ginamit ko. Pwede rin, Dre. Baka nga. Oh, baka sabi, nga. Eh, mukhang sinungaling na, talaga yan. <laughs> Hindi, nanguhuli lang pa kayo. Gumamit pa ko ng number. oh, tama. Eh, Sabi, eh, ikaw yan, di ba? Alam mo naman ang tinatawag na women's intuition. Yeah. Medyo <laughs> mabigat yan. Mm. Malamang halos lahat ng uh, iniisip niyo Nagkaka... Parang, mahi... Totoo yun? Hindi naman lahat, ha? Hindi lahat. Mhm, opo. Hmm. Buti ngayon, mga, mukhang nagkamali, nagtumama ka. Pero next time, di ba, mm-hmm. sa susunod, kailangan sigurado ka. Kasi pangit yung naniniwala ka sa mga sabi-sabi. Di ba? At mm-hmm. magdidesisyon ka, maka, makasakit ka ng tao na hindi naman niya ginagawa. Yun nga po, kinonfront ko siya about din last po pong tinawagan nga. Mm, inamin niya rin po namin nangyari. Ang sabi niya, mahal, ah, pagpasensyahan mo na ako dahil talaga akong likas na sinungaling ako. <laughs> Lumabas rin. Tama sila. Tama, Tama kapatid pala. mo, sinungaling ako. Hindi nga pala itong pangalan ko. <laughs> Ayan, ganun nga ate, ha? Po. Ganyan talaga. Na-branded So, tuloy si Kuya. tama yung Branded ginawa ko. Eh, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman talaga siya. kilala kung sinungaling siya. Ikaw Sige yung, ikaw yung nakasama, <clears throat> mm-hmm. ikaw yung mga nakaka-experience ng mga ginagawa niya, yung mga pagbabago. Mhm. Di ba? Ano ba? Bakit naman ako magsasabi na tama ba o mali? Hindi ko naman Opo. sa kilala. Ikaw yan eh. Pero ang sinasabi ko, Mhm. ah, lagi kailangan malinis o malinaw ang lahat bago tayo magdesisyon. Kasi mm-hmm. mahirap yung huli na, nagdesisyon ka na, eh, hindi naman pala totoo. Paano kung mahal mo pala yung tao, tapos Yun nga po pinagpintangan yung mo? problem eh. Mahal ko pa siya. <laughs> Ang masasabi ko sa'yo ay, mm-hmm. Ay! Di ba? Yan, nagsisisi ka. Pwede kang magsisi kasi malay mo. Ma- Ito nga, sabi ni Manlando, meron daw siyang song para sa'yo. Ay, ano ba yan? Hindi ko alam kung ano tong kantan to ha. But, still, this is for you. <laughs> According to... <laughs> Ay! Ano to? Mga addicts? Hindi naman addicts, sinungaling lang. Manlando. Cut! Naman. Bawal na gamot. Bawal na gamot. Pero alam mo, ito, ganito lang yan, ha? Hmm. Sa susunod, pag makikipagrelasyon ka, siguraduhin mo, ha? Para hindi nasayang ang panahon. Kasi maraming relationships ang tumatagal at naglalast pero meron maraming relationship na tumatagal na walang kwenta. Hmm. Dumarating yung panahon na ma-realize nyo na lang, i, sayang panahon. Lumipas ang lahat, parang wala na lang kami. Nagsasama na lang ng, parang magkaibigan na lang, wala na yung sweetness, wala na yung, wala na. Pag, parang nakatira na lang kayo sa isang bahay, parang nagsasama na lang kayo. Ang pangit nun. Dapat hmm. laging pag pumasok ka sa isang relationship at sa tingin mo magtatagal, araw-araw dapat parang laging bagong kasal. O oh, yun po, sweet. Sweet pa naman po siya eh. Kaya nga split na kayo eh. Kaya nga split na kayo, di ba? Kasi ang sweet Ah. niya. Kasi ang sweet Kasi niya. nga po ako yung nakapag-break sa kanya. Oh, ayun nga. O, sino nagsisisi ngayon? Ako. Oh, buti nga sa'yo. Titingnan kita, ah. mm. mukha kang sinungaling. <laughs> pinadali ko sa akin. Oo, kasi sinungaling ka sa feelings mo. Yeah. Okay? Mm-hmm. Sa IFM, siguradong... Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobber. Awa ko dun sa lalaki, pinagbinta ko mukhang sinungaling. Oo nga, baka nga hindi naman sinungaling yun eh. Mukhang lang eh. Mukha lang. Si Manlando rin mukhang sinungaling. <laughs>